Türkçe үйренеміз. ардақты тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның соңғы бөлімінде сіздермен біргеміз бір жыл бойы түрік тілінің грамматикалық ерекшеліктерінен бастап түрлі тақырыптарда түрікше диалогтарға дейін түрлі салада сөйлем мен термин сөздерді үйренуге тырыстық диалогтар дайындалған кезде қадірлі тыңдармандарымыздың түркия республикасы жөніндегі мағлұматын арттыратын тақырыптардың таңдалуына көңіл бөлдік радио тыңдармандарымыздың түрік тілі деңгейлерінің бірдей болмауы себебінен және әрбір деңгей үшін бөлек бөлек бағдарлама дайындау мүмкін емес болғандықтан диалогтардың орта деңгейде болуына назар аудардық әрине радио арқылы әрі аптасына бір мәрте жарияланатын бір бағдарлама арқылы тіл үйрену қиын мұны дауысты немесе көріністі басқа да құралдармен толықтыру немесе түркияға келіп сөйлеп үйрену пайдалы Ел башында нелер япмайы дүшінеорсын Жаңа жылда не істеуді жоспарлайсыз? Таксим мейданында бір konser бар. Belki oraya giderim. таксим алаңында бір концерт бар бәлкім соған барармын Neden bizimle yılbaşı partisine gelmiyorsun? неге бізбен бірге жаңа жыл кешіне келмейсің Bilmem. Benim de katılmamı istiyor musunuz? білмеймін менің де қосылуымды қалайсың ба Neden olmasın? Eminim çok eğlenceli olacak. неге болмасқа өте көңілді болатынына сенемін Ben Türkiye'de ilk defa bir yılbaşı partisine katılacağım. мен түркияда алғаш рет бір жаңа жыл кешіне қатысамын Ben de. мен де қадірлі тыңдаушылар жаңа жыл бағдарламасына байланысты диалогты және диалогтағы сөйлем мен сөздерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар енді жаңа сөздердің мағыналарын үйренейік елбашы жаңа жыл парти кеш ойын сауық қатылмақ қосылу қатысу эмин олмақ сенімді болу концерт концерт бәлки бәлкім ардақты тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламамыздың соңғы сабағы да осымен аяқталды жаңа жылыңыз құтты болсын түрікше үйренеміз